بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بن حبيري السلام ما سيني كلمة حقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جدي دكته صلاته إيه جدي مسلمة هي haganumatti jijjiirame islaama ta'e kufrii irraa gara iimaanaatti jijjiirame daqiiqaa muraasa sana keessatti mi'aa iimaanaa rabbiin ol aane isa dhandhamsiise akkanuma rabbiin nama jaalate mi'aa iimaanaa qalbii isaa gadi seensise islaama taheetiin qofa hin hafne usayd ibnu hudayrii daacii tahe jechuu karaa rabbiitti nama nama yaabu اينو نمنين اولت تيامو ياده دور دورسو واهل اسات يجچو نما اسات تيهات نما اسرر ادغو سوني واهل اسا كريف برادو في سعد بن معاذ وسيدين كم مالجده يا جرنا اني نما وهيدي سي برادو في مكان اسا سعد بن معاذ كجدمو otoo namichi kun ka isin jala deemee waan isin jettan kana fudhatu taate tuutti isaa takkattiin isarraan haftuu isinitti as qajeelchaa meena eegaa jedheenii ka'ee biraa deeme sa'aditti dubbii himuudhaaf sa'adi wayita useydiin badhee arge nama qaruuteedha sa'adiin kuni fuularraa nama beeka waan namni yaadu takkatti ma ijaan argee maal jedhe rabbitti kakadhe Usaydii jijjirame jedhe. Fuulli Usaydii jijjiirraa qabaa. Akka awwaara isin biraa deemetti hin jiru, akka nu biraa deemetti hin jiru jedhe. Dhugaa jedhe Sa'ad. Usayd bin Hudayrii isaan biraa fuulli isaa kaafira fokkataa. Wayita deebi warra fuulli isaa mu'umina bareeda Haga addaan fagaatu meelaa obboleessa kiyya. Sa'adi maal isaan jedhe wetu Usaydi bira gahe maal dalaydee waan si ergineef jedhaan. Usaydiin kun takkaa fakkaree kijibuulle yaadee maaliif akka Sa'adiin kun daddafee jara kanatti dhaquuf mala wahii baase. Achi dura nama gartanii kijibni haraama tahuu beekuu miti. Islaamummaa keessatti garuu kijibuurree dhoorgaadha. Seena yookaan wahii walitti qabachuutti seene. Maal jedhaan? wallahi jedheen jarri kun waa takka rakkoo wayiitu kaban qaban jedheen waan isaan jedhanillee dhoorgee irraa homa takka irraa naan jedhanii nama tokko hin dubbifnu naan jedhanii narraa balan jedheen inumaawuu kana bira dabrii baniin haarisaa akka jirtu walgeettee kaatee ascad ibnu zuraaraa ilmaa adaadaa teetii yookaan fira keessan ajjeesuudhaaf walgeette dhimma labaatee bara kun ama mala. nama keessan ajjeesuuf biyya itti yaatayyu jedhaan akka sa'ad rifatee ittiin hin gartanii gusummaadhaaf fiigee jara bira dhaquuf jecha. As'adiin kun ilma adaadaa teetiiti jecha dhageennaan biyyi itti yaatee ajjeesuuf taatayyu inumaa'uu rakkoo akkanaatti jiraayyu maal jetta jedheen si xiqqeessuuf akkana dalajituutti tun jedheeni Sa'ad ibn Mucaad kakaase jechuu Sayyid ibn Hudayri. Sa'ad ol seenee eboo ofii fudhatee gara jara kanaa qajeele wayta jara kana bira gahee Sa'id ibn Mu'aad baniin haaritaa ta'u Sayyidi jedhu biraa hin jirtu nam tokkollee biratti nagarre jarri adduma ofii tataa'an mushkilama tokko malee rakkoo wayii hin jiru iyyuu ofirraa titeetti jarri duuba maaltu isaa galire Usaydii haanummaan jara kanatti dhaquuf naka kaase malee baneen haarisaa ilma adaadaa tiyyaa ajjeesuuf itti hiyaane useydi mala natti dhahe jechaan isaaf galte duuba eega bira gahee wajjiin haasahuuf hafiinsi isaaf hin jiru taa'eetiniin wajjiin haasa'e ufuma ari'uu barbaade biyya useydillee eega ari'uu fi dadhabe ufuma tiyyaa ari'a jedheetiniin ka'eetiniin dhaqe as'ad ibnu zuraaraa Sa'ad ibn Mucaad wayta ilaalatti arge sayyinni gandaa dhufe yaa Muscabi dhugaa itti haasahi jedheen. Sa'ad ibn Mucaad wayta jara kana bira gahe biyateenna teennaa hin baatan moo hin baatan yookaan amma isin ajjeesa jedheenii eboo itti ol fudhate. Muscab ibn Cumeyrii akkuma irraa seenaa isaa baranni nama obsaadha. obsaan yaasaa dhiyoonan ajjeesini wanni ati gartanii eboonna gorraatuuf hin jiru mee duraa waan ani dhufeen kana waan ani haasahu kana gattaa'ii dhageeffadhu yoo sii tahe hin fudhatta yoo si dhidhachiin booda na ajjeeftaa jedheen kun har'a dubbiin dubbii akka duraata useydii sanii miti yoo didde yoo dubbiin badduu taate na ajjeefta amma takkatti maalaa dhufteen odoo waan kiyyan hubanne nan ajjeesini rabbumatti mee narraa dhageeffadhu jedhaan Mus'ab ibn Umayri. Silaasi ajjeesuun kiyya beekamaadha jedhi kaamee jedheeni irraa dhageeffate Sa'ad. Sa'ad ibn Mu'aad radiyallahu ta'ala anhu ardaa. Dubbii itti qara'e seenaa islaamummaa itti hime qur'aana rabbi yoo inni irratti qara'eetiniin jedhe Sa'ad ibn Mu'aad jijjiiramuutti seene ulee isaa yookaan eboo isaa ta'ul fudhatee taa'uun gad deebisee lafaan waraane. Malli itti bade kufrii garaa isaa keessa jirtu san qur'aanni hin sochoose keessaa baase kufriin keessaa baatee bakka kufrii san imaanni seene yaa jarana jedheen wanti ati haasayitu kun akkam bareeda akkam mi'aawa. maarree ani ammarraa qabee waan isin jettan kana hin fudhadhaa أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جل يكون اللي فرته إسلام ما الرقي بله أنا قفها متي توت تيانا دوبا جرتي ما يسيت اللي رقي همي وان تقول سنت ديب أجل إجارة كان براك إيتنين به أم نمن إسلام ufubechaatti hin dhaabatu bara obboleessa ofii yaamaa obboleetti yaamaa waahila wajjin jiraatan yaamaa nama rabbitti amaneetiin jedhe waamaa karabbiin didellee itti himaa diinal islaam diina abbaan qofti akka maallaqaa kiisii kaayatuu miti diinaa garee qofaan itti jiraatanii miti diina irratti wal gargaaranii diinaa walii qoodani jechuu diinal islaam alhamdulillahi karabbiin diina diinaa kana nuuf kenne obboleeyyan islaamaa duuba ka'eetiin wayita gara biyyaa deebi'u lallaba baase amma sayyidaa mireen baalabbaata bayaa jedheen nam tokko nafina dubbi ajaa'ibaattu natti argame hin lallaban ganda mara keessa deemanii sa'ad ibn mucaad sayyinni bahaa jedhee bahaa jedhanii wal baasan yoo wal baasan biyyana jedheen dhiiraa fi dubartii ijoolleellee nafni gosti isaa takkattiin walitti qabamtee gosa gubbaa dhaabatee jarana anan isin keessatti akkamii isin keessatti nama kabajaa qabu moo kabajaan qabu jedhaan ee kabajaa qabda hayyuu keessanii an ee hayyuu keenna ani kijibaadha moo nama dhugaa dubbatu ati nama dhugaa dubbatu takkaa kijiba sirraan agarre ani waan isin tolu isinii jaaladha moo isiniin jaaladhu nuu jaalatta isin jaalattaniif dura na keettanii ee of dura isin kaaye maarree eega wanni isin jettan kun ka dhugaa tahu taatee eega gartanii kabajiin jireenyi keenna kun ka hagana ga'u taate ar'arraa qabee dhiiraa fi dubartii keessanillee salaama rabbi irratti hin qara'u haga jecha takkanaa fudhattanitti jedha. Waan ani isiniin jedhe narraa qeebaltanii jedheen uummanni beellama seene akka jiruun hundi isaaniitu har'a kalimaa takkatti narraa inni jennaaniin malaree hin maluree beellama seenanii maarree fuunaa inni manni sun jedhaniin suni. diinan islaamiin kalimaa shahaadaa narraa qeebalaa jedheen ashhadu an laa ilaaha illa wa anna muhammadan rasuulullah kalimaa ummanni hundi isaanii akkuma taa'utti shahaadaa qabate dura waan beellama seenaniif haala kanaan uf qofaa fi mitii gosa isaallee islaamummaatti seensise sa'ad ibn mucaaz radiallahu ta'aalaa anhu Sa'adiin kun nama jajjaba, nama bareedaa, nama rasuula rabbi akkaan gargaare. Eegasii Mus'abiin jalatti galee gaafa rasuula rabbi dhufanillee rasuula rabbi jalatti galee diinaa irraa baratee gaafa biyyi madiinaa dhufteetiin rasuula rabbiitiin loluudhaaf dhufte gaafa rasuulli jarjaranii mee biyyana akkamitti tuuta tanaan araara buufneetiin ofirraa dachaafna jedhaniin yaa rasuula rabbi. harfi takka firee takka itti hin kenninu wayititee lolaatu itti hin kenninu wayita islaamummaa keessa hin jirre arra eega keessa hin jirre itti kenninaa jedheeni akkasitti gartanii rasuula rabbi wajjiin dhaabatee gaafa lolaallee lola san rasuula rabbi wajjiin hinjifatan eega kana sa'd ibn mucaad radiyallaahu ta'aalaa anhu haga turturee rasuula rabbi wajjiin lola gartanii rasuulli deeman wajjumaan deemee gaafa kaani akkaataa inni du'e seenaa biraa irratti waliin dubbanna wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu